Helena Riese Liebman, est germana pianisto cae componistino nascita en Berlino, qui el dua filino de Richa Burcha familio. Siai de patroi estis de juda credo, do la familia vivo estis ligita al sociei malfacilajoi de la judoi ce la comenzo de la decnaue iarcento in Berlino. Tio estis la chialo pro cio la gepatroi adoptis la cristana in nomoin Martin Risse cae Juliet Bear. Dum sia infanaggio, Helena juis bonegan musican educadon. Per gi, sciei gepatroi, certe ne nur volis promosii sian talenton, sed ancau faciligi sian aliron alla dominanta cristana burgia mondo. Tion saman clopodon faris ciu berlina iuda familio rilate al instruado de siai gefiloi, donante specialan gravetson al educado principe en literaturo, arto cae musico pro la bona economia situazio de siai gepatroi, Helena Risse giuis la plei fama in music instruistoin kiel Wilhelm Schneider, Franz Lauska kai Josef Augustin Gorlich. Iam la agio de nur nau jaroi, Helena Risse estis sur tiel bona musica nivelo che oni permesis al sci fari sian unuan publican concerton. Sci ludis duoblan Mozart pianzonaton arrangita por quar manoi. La granda voce cae instrumenta concerto ocasis en la salono de la Regia Teatro de Berlino. Ec de la iuna pianisto havis specialan rolon, char si estis ofta partaprenanto kiel instrumentisto en la berlina concert seno cae regule partoprenis ancau en la du gravai concert serioi de Bliesener cae Schneider. Ie sia dec quara iaro, la berlina officeio por artoi eldonis la unuan el xiei componajoi, la pianosonato opus 1, cae la sequem aniaron Helena ludis unu el xiei proprei sonatoi en la concertello de la Regia Teatro de Berlino. Helena Risse convertigis al cristianismo antau xia geed sillu cun la comercisto John Joseph Liebman, cae si changis sian judan nomon Lea al cristana Helena. Si estis dec hoc iaragia. La edzo ancau convertijus al cristianismo ses iaro imposte, adaptante sian familian nomon al cristana Lieber la chialo de tio versaine estis la crescantai antisemitai tumultoi quiui ocasis en Hamburgo quie tiam ili logis. Nur quelcain monatoin post la geet sigio, la paro adiavis Berlinon per gazeta annonso cae translocigis al Londono quiel John Joseph laboris en Londono, Helena prenis lezionoin sub Ferdinand Ries cae publicigis cefe pianain cae chambrain musicoin. La iuna paro restis en Londono nur quar iaroin, translocigiante al Hamburgo, quie Helen Liebman farigis conata cantisto. Si partoprenis en la presentado de Saul de Handel, organisita fari de Luis Reichard, cae cantis la rolon de Michel. La paro frequentis la plei altan in rondoin. Exemple, Helen Liebert partoprenis concerton de Clara Schumann, quiu presentigis la familia Heimo de la rica comercisto Parish. La focuso de sia compona laboro estas sur y por piano, violono au violoncello, cai sur chambra musico por cordoi. La canzonoi estas maloftai en la productado de Helena Rice, almenau inter la y kiuj pluvivis. Shaine si ne publicigis plia in componajoin pot sia dudec unu iaragio. En tutte conservigis dudec presitai vercoi quiui estis publicigitai tum sep iaroi. La granda sonato por pianoforte cae violoncello opus dec unu de Helen Liebman publicigita unua foie en Berlino meritis comendon. Classica elegantezzo en structuro cae fantasio en melodio. Spritezzo cae brilezzo. Spritezzo cae charmo estas la lestarai traitoi de tiu ci vergo.